Me alegra ver que tu estado no ha suavizado tu lado paternal. Mi estado no tiene nada que ver con eso. Ya no eres el amo de tu universo y eso te está matando. Tráeme un ayudante que responda a mi criterio. No creo que yo responda a tu criterio. Probablemente, pero nadie es perfecto. tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. Una setmana més, en el nostre horari habitual, estem aquí preparats al dels Ningú, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió, i comencem ràpidament a presentar l'equip, allò sense més preàmbuls, perquè avui tenim un programa molt ple. Tenim a l'editor de Panini Còmics, l'Alejandro Martínez Viturtia, que el tindrem doncs, d'aquí 25 mm, minuts aproximadament, que ens parlarà de les novetats Marvel d'aquest any. Però parlarem de moltes altres coses, perquè el Ningú no és perfecte, parlem de tot. Marta Sanz, què tal? Vidal, productora encarregada de xafarderies de Hollywood. Com estàs? Molt bé, però de tot tampoc, eh? Que, que, bueno, de tot, del ah. que ha passat aquesta <laughs> setmana. No, ah. de Sintetes, Noi Paraíso i el seu final... No, no, no, no en parlem. No, no, no, no <laughs> toca. És el no, que interessa. No toca, no toca. No, no, no cobreix el nostre àmbit, diguéssim. Marta, el teu àmbit què hi tens aquesta setmana? Al meu àmbit eh, hi havia moltes coses i, i molt, moltes molt dolentes. I he hagut de fer una criba, ho sento, i eh, ha quedat el que ha quedat. I què vols, que t'avanci alguna cosa? Ja saps Algú. que no acostumo. Un nom, un nom, un nom només. Paris Hilton. Paris Hilton. Bé, amb oh. això ens oh. quedem. No, i um, un altre. Un altre, va. Un altre nom. Kate Hudson. Kate Hudson. No? Bé, Perfecte. Ah. Bueno, no sé, avui parlarem de Kate Hudson perquè estrena pel·lícula. Aquesta noia jo crec que de, mm, devia fer un propòsit d'aquells d'any nou, uh, un cop va fer quasi famosos, que va dir, partir d'ara només faré pel·lícules que siguin una merda. <laughs> I des de llavors continua fent això. Ara en bon matí, què tal, com estàs? Molt bé. Uh, avui tenim entrevista, eh? Tenim entrevista i estem a punt per començar-la i, a més a més, portem notícies. Quina notícia, va? Podem, podem parlar, per exemple, de còmics gratis. Còmics gratis. Còmics gratis. Kyle Baker ha penjat a la seva pàgina web tot el seu I Die at Midnight. Moriré a medianoche, que és un còmic bé. que està de la mar de bé. Doncs després donarem l'adreça. La, uh, eh, Jacint Casademont, com estàs? Molt bé. Uh, tu, tu també vens plegat de notícies avui, eh? Sí, masses. He tingut que deixar una al tinter, inclòs. I per la notícia de l'any porto és Casa Fantasmes 3. Oh, oh, que gran! Que... Però, però és que hi ha una cosa increïble. Doncs no la diguis ara. Vale. No la diguis ara, la direm després, la I el, descobrirem. El, el remake de Karate Kid? Sí, també surt. Ah. No, sigui, aquesta setmana flipareu, eh? Molt bé, molt bé. Jo us aviso, avui hem d'anar una mica sac, eh? Perquè és un programa molt... I, i porto molt una notícia... Bueno, mm, prou, Marta, ja, ja, ja vindrà en el seu moment. Uh, presentant i dirigint aquest programa en tenim avui mateix l'Ignasi Arbat, que avui, com que també tenim l'Alejandro de Panini, uh, fem la pregunta del sorteig de lot de còmics de Panini que sortegem, com sempre, a final de mes. Uh, la pregunta és quin ha estat el darrer actor en interpretar a Punisher? Quin ha estat el darrer actor en interpretar a Punisher uh, d'aquesta pel·lícula que s'ho triarà directament en DVD, com ja anunciàvem la setmana passada, eh, suposem que l'abril o una cosa així. Ens heu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com, ningunoes arroba hotmail.com i ens deixeu els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu i farem aquest sorteig a final de mes i li enviarem al guanyador al lot a casa seva. Que també tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, som els primers de Google, on podeu descarregar-vos el nostre programa i moltíssimes coses, així com també fer-nos fer-vos, vaja, amics de el Facebook del Ningú no és perfecte, doncs que escriviu Ningú no és perfecte amb accents a Facebook, o sigui, escriviu bé, i allà doncs ens hi trobareu. Nosaltres el que farem serà anar directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. En siete días, Dios creó el mundo. Y en siete segundos, yo destrocé el mío. Cuando firmes el contrato, mi casa será tuya. Solo te pido que nunca te pongas en contacto conmigo, pase lo que pase. ¿Por qué yo? Está en mi mano cambiar su situación drásticamente, pero no quiero regalarle a ese hombre algo que no se merece. Estem escoltant el tràiler de Siete Almas, pel·lícula de Gabriel Muzzino amb Will Smith, Rosario Dawson, Barry Piper i Woody Harrelson. La parella de director i actor de l'entranyable i, per què no dir bona en busca de la felicidad es torna a unir després que aquella recaptés més de 300 milions de dòlars. En aquest cas, Will Smith és Ben Thomas, un inspector d'Hisenda deprimit i incapaç de superar la mort de la seva esposa. Traumatitzat pels errors que va cometre en el passat, decideix ajudar a set desconeguts que veritablement ho necessiten. Entre ells trobem a Emily, que és la Rosario Dawson, una jove amb el cor malalt que abans de l'aparició de Thomas s'havia plantejat suïcidar-se. Entre ells sorgirà, no cal dir-ho, una història d'amor. Al igual que en busca de la felicidad, Siete Almas promet emocions i sentiments a dojo. Com a curiositat, direm que breument en al film Connor Cruz, és a dir, el fill de Tom Cruise i Nicole Kidman. No hem d'oblidar que Will Smith i Tom Cruise són amics íntims. Que per cert... Claro que... Sí, sí. Vam veure l'altre dia a Will Smith en l'Hormiguero. Sí, Fantàstic. una mica de pena, no? A mi, jo, em va encantar pena en Pablo Motos. Sí, sí. Veies que qui portava el programa en Will Smith. Exacte, Home, aquest tio té una soltura i un saber estar... Se'l va només... menjar, se'l va menjar, no? Només veure el cantant Ay Torito bueno, Ay Torito, ja va estar. Ja està. Ja em va fer sí, feliç aquell Will dia. Smith cantant, el, fent un rap del Fari. Bé, en fi, anem per la següent. Claro que cada boda tiene su historia, pero la historia a la que yo me refiero no va sobre un novio y una novia, sino sobre dos amigas. Es una boda preciosa. Sí, vale, pero. Suéltalo. No es en junio. Y no es en el plaza. Vale, chicas, ¿estáis listas para coger el ramo? ¡Ah! ¿quieres casarte conmigo? <laughs> sí, sí. Hablaremos con Marion. Ella es mi dama de honor y yo la suya. Tengo tres fechas posibles para el plaza. Dos para el día 6 y una para el 27. ¡Oh, mis padres se casaron el día 6. Es cosa del destino. Oh, pues el 27 para mí. Es pues que me quedaría más es perfecto para ti. Madre mía. Oh, impresionante. No me pruebo ninguno más. Doncs eh, aquesta pel·lícula de noies histèriques cridant, que és el que sembla, és Guerra de Nòvies, de Gary Winnick, un director que probablement no farà història, amb Anne Hathaway, Kate Hudson i Candice Bergen. Liv i Emma són dues amigues de l'ànima que entren en guerra quan decideixen casar-se el mateix dia. Liv treballa d'advocada i és un autèntic tauró. No accepta res que impliqui sortir-se amb la seva. Emma és tot el contrari, una mestra d'escola sempre preocupada pel benestar dels altres. Les dues han somiat des de petites en el dia del seu, del seu casament, quan per a error, un error administratiu, els donen la mateixa data per aquest casament, Liv creu que Emma acceptarà tot el que ella digui, però Emma creu que ja és hora de ser més egoista. La guerra ha començat i l'una farà tots els esforços per boicotejar el casament de l'altra. Eh, aquesta te la dedico a tu, Aram, que sé que t'agrada Kit Hudson i sé que t'agrada aquest tipus de comèdia i t'ho passaràs <laughs> molt bé. Per què em fas quedar tan malament aquí en directe? Eh, no, no. A mi només m'agrada la que va fer al principi i ja està. I, bueno, i, i una altra. Uh, eh, com a perder un xic en 10 dies, que no estava malament. I la Yabel mal. Uh... És que això només ho has vist tu, em no, penso. No, si va tenir molta recaudació. Quina és que un Kay, ah? que era aquella que cuidava d'un ancià que en realitat estava posseït, que anava de volum ja, ja l'he oblidat. Sí, sí, ja sé quina vols dir, però l'he borrat de la meva jo memòria. Jo no tinc en DVD, aquesta em va agradar molt sí, a mi. Sí. Jo la vaig veure, eh, però eh, em devia agradar tant que és que ja no me'n recordo No teniu res. gust, no teniu gust. Jo, jo recordo imatges, perquè se'n van quedar, però ah. no recordo la seva interpretació. Perquè Ai, no, sí? No sé. Però bé, sí, sí, recordo aquesta pel·lícula. Una altra pel·lícula, la que ve ara, que passarà història en el gènere de terror. Parlem de La semilla del mal de David S. Goyer amb Odette Jusman, Gary Oldman i Megan Good. Després llegirem algunes de les crítiques que li ha dedicat la premsa nord-americana aquesta setmana i riurem molt. El director de Blade Trinity i guionista de Batman Begins ens explica la història de Casey Bell, una jove que és assetjada per un esperit maligne que es vol apoderar del seu cos. Només un capellà anomenat Sendak li podrà revelar que això és fruit d'una maledicció familiar. Resulta que quan una persona malvada mor, la seva ànima no pot entrar al paradís i aquesta està condemnada a vagar al món entre els vius i els morts fins que aconsegueixi apoderar-se d'un cos. En resum, que ens volen vendre un altre cop a l'exorcista i ens diuen que és una altra cosa. Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive Doncs anem per la següent, que és Revolver, pel·lícula de Guy Ritchie amb Jason Statham i Ray Liotta. Una pel·lícula de l'any 2005, o sigui, mira, que no és vella, quan Ritchie vivia sota la maledicció cinematogràfica de Madonna. En fi, una pel·lícula dolenta que s'estrena ara aprofitant el bon moment de forma del director amb rock and roll. Jake és un estafador que ha passat els últims 7 anys a la presó després que Dorothy Matcha, un capo mafiós de Las Vegas, li tendís una trampa. Un cop sortit de la presó, Jake repta a Dorothy a una partida de blackjack sense que el mafiós sàpiga que Jake ha pres a la presó un mètode infal·lible per no perdre mai. Quan Dorothy quedi en ridícul i es disposi a matar a Jack, apareixen a última hora els dos individus que li van ensenyar el mètode per salvar-li la vida. Al cap d'un temps, Jake es començarà a preguntar si aquestes persones existeixen o és fruit de la seva imaginació. Aquí ja se li va la castanya al director. <laughs> Afegim que la crítica la va tractar de pretensiosa i avorrida en el seu moment. Jo he vist aquesta pel·lícula amb subtítols uh mhm. -huh. i et felicito per saber veure l'argument, perquè jo no li vaig veure en lloc. Ja, ja, ja. Me la vaig veure en té, i em vaig quedar igual. Sembla ja, una pel·lícula de David Lynch que vulgui imitar a Guy Ritchie. No s'entén res. <laughs> Fantàstic. Personatges que apareixen, o sigui, desapareixen... Quatre anys després ja t'he explicat de què va la pel·lícula. Jo no vaig entendre per res. Sempre ens quedarà rock and roll. Eh? Exacte, que és la bona. I anem per la darrera de les estrenes. Es tracta d'una de les pel·lícules que aquesta setmana s'ha revelat com una de les mm, probables finalistes a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. Es tracta de la pel·lícula francesa La Escuela, de Laurent Cantet, amb François Bédebo i Wei Huang. Eh, Bédego és un professor d'institut que es va fer famós per escriure un llibre autobiogràfic que relatava les seves experiències amb joves a qui donava classes. Bigodú adopta el seu propi llibre i fa de si mateix a la pel·lícula. Alguns dels alumnes també sota el seu nom o un de fals. Alguns improvisen i diuen el que pensen i d'altres segueixen les línies de diàleg del guió. Vigo, doncs, parla, de, bueno, parla als alumnes de disciplina, democràcia i identitat i els alumnes interpel·len i el desafien. Molts recordaran la pel·lícula francesa Hoy empieza todo, d'Albert Antravernier, i l'escola incideix novament en el món de l'educació de manera realista. Aquest film ens diu que per motivar els alumnes aquests eh, s'han de sentir escoltats. La càmera es limita a mostrar uns fets sense emetre cap tipus de judici moral. Tranquil, que aquí ningú ha vist mai cap pel·lícula de Bertrand Tavernier. Jo sí. Sí? Sí, home, i tant, què penses? No, no, molt bé, molt bé. A mi m'agrada tot, a mi m'agrada tot. Sí, sí, tu t'ho tragues tot. Tot no, tot no. Jo, jo empie... bueno, Hoy empieza todo em va agradar, està molt bé, és una gran pel·lícula, eh? I va aguantar mesos en cartell, va ser mm -hmm. d'aquells allò que... Sí, sí. Mesos, mesos, mesos, eh? Allò del boca a boca va funcionar molt amb aquella pel·lícula, que estava molt bé. Aquesta ja no sé. Eh. Ja ho veurem. I Jacint va preparat que ara ve el, el sí. carro gros de notícies. Oh, dia posarem una webcam eh, i Ho estic esperant, cada ah, dia ja, estem ja. igual. Sempre, sempre traiem, traiem brillo a la taula, eh? Sí, m'agrada. Mm -hmm. És que està a l'altura ideal. Prou de fer gestos obscens mentre ah, sents gemecs a la ràdio. Vinga, va! Uh, Columbia Pictures. Per què parlo d'ella? Perquè se s'està preparant el remake de Karate Kid, tots mm. ho sabíem que... Que no calia, però vaja, aquí està... Produeix el senyor Will Smith, el protagonitza el seu fill Jaden Smith, eh, rodarà a Beijing... No, no és una mica Ralph Macchio era adolescent. El fill de Will Smith és un crio. Na anava a dir una cosa molt racista. Això callo. compten que la preproducció va per llarg. Sí, eh, suposo. Que... Entre entrenar-lo, a fer ah, kickboxing ah, i aquestes ah, coses... no vols que s'entreni. Tu has vist en Will Smith Però més, que Karate Kid hauria ser Karate Baby, no? Perquè, és clar <laughs> que... no sé, el salt de la grulla molt alta no podrà ser. Veure, no, no, realment no, és serà. molt petit. Sí, sí. Segur que no pues t'estàs fotent una trola? No, no, no, no. Perquè la trola seria aquesta. Qui serà el senyor Miyagi. Tu, mm. tu saps. Sí. Però no pots dir perquè la meva secció. Ah. Sí, serà Jackie Chan! Oh, genial! És que no podia ser ningú més. Clama, bé, és igual. No, podia ser Jet Li. Sí, bueno. Havia de ser Jet Li. Però, home, jo Jet havia escrit encara... a Columbia Pictures moltes nits. Però Jet Li encara és massa jove podria per ser de... el coreà de Perdidos. Exacte, sí, sí. En G... No, en Jean és la dona. Exacte, Però ha de ser gran. No, el senyor sí. Miyagi ha de ser un Angelín. senyor. No, perquè si el, si el nen, ja, o sigui, el protagonista Clar. és un nen, doncs tampoc... El eh. rejuvenim tots. No, no, sí, ten Ten, El, fa, el, farà, el farà el farà amb Karate Kid, però in vitro, no? Allò... <laughs> Fotent-li patades a la mà. Ja, A la panxa, no? Pla, toma! En fi. Bé, què ah, més? Uh, Michael Bay està molt cabrejat perquè diu que el senyor McGee s'està passant amb el tamany dels Terminators. Com sabeu, el senyor Michael Bay està fent la segona part... que Maxi no sap fer res, tot va a fer a lo grande. Perquè ell en sap. Sí, bueno, sí, sí. És que són, al límite, al límite. Són, són dos grans directors, m'encanten tots dos. Michael Bay està fent Transformers, mentre el senyor McGee està fent Terminator. I com hem vist al tràiler de Terminator, els Terminators són molt grossos però molt grossos. I el senyor Michael Bay li ha dit no passis amb el tamany perquè això és la nostra pel·li. Clar, home, no són Terminator, són Transformers després. Però Maggi ha dit, perdona, però el cinema amb robots gegants existeix des de fa molt de temps. I ha quedat aquí la cosa. Bueno, és que també és veritat. Sí, sí, escolta. I per què no resolen a hòsties com fan tots els grans directors de cine, com mm -hmm. Wall? Amb grans explosions i míssils dels que surten més míssils disparats. No, no, hòsties entre ells, els dos, en una pel·li. Uh mhm. -huh. Michael jo pagaria, Bay contra Max G. Pagaria per anar a veure això. Vinga, endavant, endavant. Ah, vale. Tenim teca, eh? Uh, Alice Cullen, que és la protagonista de Crepúsculo, gran pel·lícula. Co I aquesta és la protagonista, la, fa, la noia? Sí, la que fa... No és la, la Kristen Stewart, la protagonista. Alice Cullen, jo he trobat, vale. prota de Crepúsculo. Bueno, deu sortir, deu ser de les secundàries, però no bueno. és la protagonista absoluta, eh? Doncs se li ha escapat a MTV en una declaració que Vanessa Hudgens, que és la protagonista de la trilogia que tothom té que tenir les seves estanteries High School Musical, uh, està fent una prova per interpretar... No, no comento res, eh? Ha d'interpretar un paper a la seva seqüela, que és New Moon. Va, poder ser, tots els menors de 10 anys han de tenir les seves estanteries. No. No. Ahir vaig escoltar un documental que ho explicaven. Els ah. fans a High School, quins són i per què? Molt interessant, un dia us ho explicaré. Vale, vale. Bueno, pues això, faria el paper d'una dona llop, l'única a la seva tribu, i que farà el paper de cínica. Jo de cínica no li veig per enlloc. Però de llop què? i de pèls tampoc, perquè unes fotos que van sortir per internet <laughs> es veia que... No, no, no, no, no et deixo... Tor! No et deixo parlar de pèls eh, allà no toca. Ell eh, les va publicar ja mateixa. Després, Daniel Elfman també ha firmat per fer l'escore de Terminator Salvations i ha dit que no sap si vol fer servir el tema de Terminator. Home, seria heretgia mm. no fer-se... Jo ho veig ben fet. És que la pel·lícula serà un trunyo, no? Ja, total... No, trunyo no, però si vol tornar a començar Uai, i fer una nova trilogia, ja, ja, ja. espavila't, busca no, una nova tema. trilogia, ff, home, jo crec que està prou bé la que hi ha, vull dir, tampoc no cal... Bé, en fi. Una altra notícia, Iron Man 2, que ja sabem els possibles enemics, a part dels que havíem dit del mandarin sí. i tal, que serien Justin Hammer, que és el competidor d'Indústries Star, Exacte, sí, sí. i s'ha interpretat per Sam Rockwell. Bueno, i Crimson, que és un agent rus, he llegit, que porta com una armadura metàl·lica, una espècie d'Iron Man, però rus comunista. Uh -huh. Hi ha un tio que es diu Omega Red, que és enemic de, de, de, de, de l'Iron Man i de la Patrulla X. Crimson. No em sona, a mi no... No, no sé què Crimson. Bueno. Ho he llegit, bé. Doncs l'interpretaria Mickey Rourke. Miquel, clar. Eh, Està recuperat aquest ara. Que alhora ha dit que també fitxa per la mega pel·lícula Sylvester Stallone de l'any que ve, que és Despendables, amb Forrest Whitaker, Jason Statham i Jet Li, uh mhm. -huh. pues, també sortiran aquella. Penúltima notícia a la setmana, eh, el senyor Raimi ha dit que li agraden molt els vampirs i sí. que pot ser que la nova de Spider-Man sortís Moebius. Com? Moebius? Mor Morbius, Morbius. Morbius. Perdó. He, he, he tingut un col·lapse. He tingut... El dibuixant francès. Sí, Perdó. sortirà Moebius i explicarà per què Blueberry són tan pesats. Doncs em sembla molt bé. Hosti, jo crec que li pot treure un rendiment Sam Raimi a Morbius. Però a veure, no es va però... estar el senyor Straczynski un any escrivint, després va venir un altre, vas reescriure ja el senyor Sam Raimi, té les santes pilotes per dir li cremeu tot el guió perquè ara vull que sortia en Morbius aquest? No, bé, bé, però... Aquest és genial. A que promet ser una gran pel·lícula. Home, jo crec Com que... la tercera, espero, de bona. <laughs> No, no, jo espero que tornem al nivell de la segona, no? Però vull dir, amb un Morbius i Sam Raimi, allò, amb, amb terror pur, una mica amb el que va fer Octopus, no? Que va convertir en un personatge terrorífic, hi havia escenes realment brutals, no? Jo crec que li pot treure molt de suc i crec que és un gran enemic de Spider-Man perquè el faci servir el Raimi, eh? Sincerament, eh? A veure. Crec que seria un encert. Superherois i vampirs no pot fallar. No, no, no. Pot no. fallar. Per cert, l'enemic és la Dinamo Carmesí. Ah, Dinamo Carmesí, Dinamo clar, Carmesí. Deu Sí, sí, Ara correcte, aquest sí, aquest sí. Ah, la bueno, deu ser traduït, la versió original deu ser. Què més, Jacint? Ja I per últim, la notícia l'any, aquest és que he flipat. Bé, s'estava parlant molt de si es faria Cazafantasmes 3, que si estaven fitxant els actors, que si s'estava escrivint el guió i tot això. De cop i volta va aparèixer al no-res en mitja internet unes fotos en què es veia un taxi aplastat per una plataforma i un robot gegant fet de petits electrodomèstics, microones, màquines a feitar, tot això. Uh mhm. -huh. Ningú sabia d'on sortien, o si sigui, era una mica viral. S'ha anat investigant d'on han sortit aquestes fotos i totes surten d'un blog que qui tingui per teclejar que ho faci ràpidament, que és http dos punts, barra, barra, vale, fins aquí Ghost arribàvem. Espai... Ghost? Espai d'espia. Ah, d'espai espia, sí. G-H-O-S-T-S-P-I punt wordpress... Mira, saps què ho penjarem en el, la pàgina vale. web del programa perquè acabarem abans. Punt com. Mm -hmm. Resulta que algú de l'equip de rodatge que s'està gravant en casa Caçafantasmes 3... Per filtrar la foto. Ha començat a fer fotos. No només ha penjat fotos, sinó que ha penjat vídeos, en què en cap moment es veu cap actor, i ha penjat els dissenys a les no noves màquines de protons per caçar els fantasmes. Mhm. Mm també. Tota una campanya orquestrada aquí, però segur. Segur, és això, segur. hi ha molta gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Home, seria una i, mica... I no ha penjat cap actor, la cara de cap actor. Exacte, que seria el que... Perquè no interessa encara. Mm. Probablement potser encara no estan filmant amb actors, evidentment tot és preproducció i suposo Pot que ser. és una manera de filtrar la notícia, no? Però, bueno, els foros anaven bullents aquesta notícia. Mm -hmm. Doncs anem ràpidament ja amb la tertúlia, que avui sé que serà curta, curta. Doncs comencem amb... amb un... bueno, heu vist moltes pel·lícules tots plegats. Uh, a veure, Marta, quan mm, ella me encontró, aquesta te la pregunto tu, què et va semblar aquesta pel·lícula de la Helen Hunt, pel·lícula independent i, i bastant interessant. Uh, a mi em va agradar molt. -huh. Mhm. tot i que eh, estic veient gestos uh, de no, no. fàstic i he no sentit facis... crítiques. No, he sentit en, en Jacint només li agrada High School Musical, per tant, la seva opinió mm, no, no, ah, no, i... no tinguis en compte. I Tarantino, no? Sí, sí, sí exacte. Ah, molt bé. Una barreja. És fantàstic. Doncs... Um, uh, a mi m'agrada molt. No sé, és que passa molt bé. És una pel·lícula d'aquestes que en trobes poques. No és dramàtica, tot i que hi ha drama, i... però no sé, està bé, està uh -huh. bé. És que no sé com dir-ho, és d'aquelles que te sents a gust, que ho passes bé. Bé, que... divertida, no? Vull dir, en situacions Entretinguda... així... Sí, no, no, no cauen els tòpics, mm. innova, mm. vull dir, és una tot mica de barreja bueno, de... Hi ha crítics que diuen que hi ha molts de tòpics. Bé, jo la tòpic... veritat és que no els he ah, sabut no, trobar. No, clar, eh? el tòpic és... uh dona, mestra d'escola, 39, llargs, quasi 40, que vol ser mare. Però escolta, Marta, tu el que deien els altres escrítics, Però... poc ho has de comentar aquí. Clar. Tu dones la teva opinió jo i s'ha no acabat. Jo no crec que s'hagi si tractat gaire el tema de... Agrada, doncs que es fotin. Tu no crec que s'hagi tractat gaire el tema de dones de quasi 40 que ara se n'està fent no, no, molta perquè, literatura per començar, que es volen quedar embarassades. Les actrius a partir dels 40 anys tenen molts problemes per trobar feina i a la Kate Hudson també li passava el mateix. Helen Hunt està feta caldo. Bueno, Home, també el paper que, té, que fa... Té una edat, Qui, també. Però quina? La sabeu? Uh, les, o sigui, Però una cosa, vull dir, una cosa a favor sí, d'ella. Sí, ràpid, que han de canviat de pel·lícula, sí. he que ja siguéssim fa, breus i no ho estem sent. Ella ho fa tot, dirigeix, guió, tal, però no li fa res ensenyar les arrugues, cosa que a Hollywood no es veu gaire. Eh? Molt bé, canviant de tema. Mi nombre és Harvey Milk, ràpidament. Algú ha vist Harvey Milk, que aquí aquesta pel·lícula sí. que Sean Penn es pot endur l'Oscar, diuen, o sí, com a sí. ser nominat. Bé, pel·lícula sobre el món homosexual a San Francisco, el ressorgiment, etc etc. La primera hora, molt interessant, quan es fica en tema de política, eh, jo trobo que perd una mica. Però bé, la pel·lícula és un bon biopic, és interessant, a mi em va mantenir bastant enganxat. Ara, al final, la part de la seva mort ho trobo eh, molt, molt exagerat, vull dir... Eh, eh, bueno, intenta fer unes metàfores amb l'òpera, amb la mort de, de, de, de no sé quina òpera que s'està passant, bueno, una, una cosa, mitificar el personatge fins a uns extrems que, trobo que aquí el director s'ha passat el gust vençant, que per cert fa una, mena, una mena de barreja entre imatge real i documental que no li cabo jo de... perquè no, no tot és pel·lícula, sinó que hi ha en moments testimonis eh, reals o imatges de televisió reals de l'època, no? I és una barreja, almenys a mi l'he trobat una mica estranya. Com Cuéntame? Sí, alguna així. Jo la veritat és que de gust Van només vaig veure les indies alternatives, l'Elefant i aquestes coses. Aquesta està entremig. Aquesta jo diria que fa olor de... Em vaig a buscar l'Oscar, com no, l'Indomable. No, no, no, mm. no crec, no crec. Mm. Més tocant la temàtica que toca. Exacte. Què més? Va, aneu ràpids. Eh, què heu vist? Què heu vist? Uh, com es diu? Rock and roll, eh? rock and roll que jo m'he traçat una mica ja l'he vist, a mi m'ha agradat, de les millors que ha fet el senyor Ritchie, uh mhm. -huh. i res, molt gran Gerard Butler i molt gran l'escena al ball, ho trobo uh mhm. -huh. impressionant Brutal, aquella sí, escena. Sí, sí, sí. sí. I jo, va, jo és que he anat a veure una cosa una mica estranya que no tu sé si vist? fan a Girona. Jo he anat a veure Buscando un beso a medianoche. Mm, ah, sí, el sí, pajillero! Sí, sí que l'han passada. Sí. sí que l'han passada? Sí, sí, bueno, a cines allò molt, molt petits de tot arreu de Catalunya. Eh? Per mm. això Girona, Barcelona i em sembla que pocs llocs més. És com si el director hagués vist aquella de antes de, que, antes de l'atardecer i antes mm. de l'amanecer 200 vegades i ah, de cop s'hagués posat a fer una pel·lícula. I Quarantine? Ai, què? Uh, a veure, si no has vist res que està molt bé, si has vist res tampoc t'aporta res de nou, però està molt ben feta. Uh mhm. -huh. Està al mateix nivell. I si no has vist res, que és millor? Anar a veure 40 i no anar a veure res? Uh, eh, com que no la fan als cines, recomano que vagis a mirar 40 perquè l'impacte serà bo. Molt bé. Però Rec és millor. Rec, sí, perquè era la novetat, no sabíem a què anàvem i estava mm. molt ben feta. I Manuela Velasco fa millor la que la Carpenter, això està clar. Uh, anem directament al box office d'aquesta setmana el que més dona als Estats Units al box office. Doncs aquest és Clint Eastwood, eh, que canta és Gran Torino, eh, una de les pel·lícules que parlem avui. Ràpidament, a la posició número 5 al box office de Curious Case of Benjamin Button, 3 setmanes amb 94 milions, a la 4 Marley amb mi, 3 setmanes amb 123, a la 3 La Semilla del Mal, entrada de la setmana amb 21, a la posició número 2 Guerra de Nòvies, entrada de la setmana també amb 21, i a la posició número 1 amb 40 milions de dòlars i 5 setmanes, Gran Torino. Després de 5 setmanes, Gran Torino arriba a un gran nombre de sales i es situa en el primer lloc. Gran Torino és la darrera pel·lícula de Clint Eastwood on també interpreta a Wal Kowalski, un veterà de la Guerra de Corea, vidu rondinaire i inflexible, que es veu enfrontar-se amb els seus antics prejudici quan Tao, un veí oriental en plena adolescència, intenta robar-li el seu gran Torino, eh, és un cotxe. Bo Kowalski el que farà serà intentar reformar aquest jove. La mitjana de la crítica ha estat una B, el Matt Pais, eh, que treballa al Chicago Tribune, diu que és una agradable prova que Clint Eastwood pot encara mastegar eh, a qualsevol com la carn de vedella. Eh? Imagino, per tant, aquest nano el deu posar a caldo en aquesta pel·lícula. La nota que li posa és una B. En el segon lloc entra Guerra de Nòvies, de la que parlàvem a l'espai d'estrenes. La mitjana de la crítica, un C menys. El Matt Page diu... Um, Aquí va un altre propòsit. Només pel·lícules terribles sobre casaments. I la nota que li posa és una D+, més, eh? li fot un suspens directe. I finalment, en tercer lloc, La Semilla del Mal, que també s'estrena aquesta setmana. La mitjana de la crítica és de D+, més. Eh, Geoff Berskin, del Chicago Tribune, diu prou espans per un bon tràiler, però això és tot, posa ser menys, per tant suposo que s'ha avorrit bastant, i l'Alec Markenson de Online diu que probablement la pel·lícula més divertida de l'any, de lluny, i se suposava que, havia de ser, que no havia de ser divertida. Per tant, eh, molta ironia. La nota la que li posa és una D. La prota, totes les imatges que han, han ensenyat promocionals, va amb calces. Això, això des d'Alien que no ho veia. I... Bueno, perdó, però, però ah, Viernes 13 ensenyaven les tetes, eh? Vull dir, no... no ja, ja, ja, no, ja. Però és Amèrica i el temps actual, que això ja és impressionant per mi. Mm <laughs> -hmm. Molt bé. Alguna cosa a afegir? No. Doncs eh, res, que ja tenim pràcticament Alejandro ben a punt i no sé si la Marta ens pot posar una mica de, de sintonia. Sí? Si no la faig jo, eh? Si no la fas tu, no, vale. no. Ara a la Marta Un, ens prepara. dos i... Doncs vinga, anem per l'entrevista. La teranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmòbil de Batman i les urbes de Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs vinga, som-hi. Alejandro, què tal? com estàs? Hola, muy buenas noches. Pues mira, pues muy bien. Uh, <laughs> tenim moltes preguntes per tu eh, que avui, eh, Alejandro, per fer-te. Recordem que tenim l'Alejandro Martínez Viturti, eh, l'editor de Panini Còmics, avui entre nosaltres, que estem molt contents de, de tenir-te avui, eh? Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros, eh? Doncs comencem, Alejandro. Suposo que és l'any dels Skrulls. Eh, comença... Digues, digues. No, no, que efectivamente. Comença Sin duda, el año de los Skrulls. Comença Invasió Secreta, un crossover d'aquests eh, que Marvel ens sol oferir anualment, mm, similar a Civil mm -hmm. War, però què, què en destacaries d'aquest crossover que no tenen els altres? Civil, Civil War, Diastina de, Dinastía de M, etc. Pues mira, aparte de que es tan bueno o mejor <laughs> que estos que tú, tú mismo has comentado, uh -huh. eh, mira, hasta ahora todos los, últimos crossovers, todos han estado muy bien, porque una de las cosas que tenían era que eh, cada uno de los, cada crossover eh, tenía consecuencias en el siguiente. Es decir, no era como las viejas películas de serie B, ah, y al final todo fue un sueño. No, cada crossover pues tenía consecuencias en lo siguiente, de tal manera que no se puede entender eh, Civil War sin ciertas cosas que habían pasado en eh, la dinastía de M, etcétera, etcétera. Pero este de ahora, Invasión Secreta, tiene la ventaja de que un poco como los otros, se puede leer sin leer los anteriores, es decir, pese a que todo sigue cierto arco argumental, las historias son autoconclusivas. Pero lo, más bonito de Invasión Secreta es que eh, se recuerdan eh, situaciones, personajes, sagas de la Marvel más clásica, es decir, nos podemos casi casi <laughs> remontar a los primeros números de los Cuatro Fantásticos allá a principios de los 60 para encontrar eh, situaciones que luego vuelven a aparecer en Invasión Secreta, con lo cual tiene la ventaja de que si tú no conoces nada de Marvel, te lees Invasión Secreta y te lo pasas muy, muy, muy bien. Pero si eres un gran fan de toda la vida de Marvel, encontrarás continuos guiños que parece que el guionista está pensando en ti. Y entonces, claro, por eso eh, ha tenido el éxito que ha tenido <clears throat> en, en, Estados Unidos y creemos que aquí en España pues, va a ser igual. Uh -huh. Aram, tu fes la pregunta. Hi haurà alguna sèrie que mm, globalitzi o que condueixi tota la història d'Invasió Secreta o serà tot a base de crossovers de les sèries? Muy, buena pregunta. No, no, no. Esto va a tener exactamente la misma <clears throat> eh, estructura que han tenido los últimos crossovers. Eh, para entender Invasión Secreta, te tienes que comprar la miniserie Invasión Secreta, que son ocho, ocho números y ya está. De tal manera que si tú solo te compras esos ocho números, ya entiendes la saga, ya sabes lo que pasa. Con lo cual, eh, bueno, entre comillas y como siempre he dicho, esto es muy honesto. Es decir, no son como aquellos viejos crossovers de los años 90, donde el número 2 de una serie acababa en un terrible cliffhanger que continuaba en el número 3 de otra miniserie que a su vez no. Aquí el, el hilo argumental central está solo en la miniserie Invasión Secreta. ¿Qué pasa? Amigos, esto es el universo Marvel. Hay muchos flecos, se van redirigiendo a diferentes especiales, a series regulares, etcétera, etcétera, y que esto lo que hace es enriquecer el, el arco argumental principal. Entonces, como aquel que dice, quien quiera disfrutar todavía más, pues claro, pues se comprará eh, todo esto que, eh, que estoy comentando, los especiales, las apariciones en otras series, etcétera, etcétera, pero quien no quiera hacerlo tampoco se, se, lo, se va a perder lo más importante. Uh -huh. Por tanto, la pregunta, sí, para entender Invasión Secreta hay que ir solamente a su miniserie. Alejandro, a l'univers Marvel últimament estan passant moltes coses. Jo diria que és l'univers Marvel més pessimista que hem llegit mai. El Capitán Amèrica està mort, els superherois estan dividits... Um, no direm com acaba Invasió en secreta, però diguéssim que no convida l'optimisme al final de, de la saga. Mm. com ho veus, aquest ambient negre, fosc de l'univers Marvel, com no s'havia vist mai? A ver, sí que se había visto antes, ¿eh? No, no nos engañemos. Eh, el universo Marvel es probablemente el universo de ficción que más nexos en común tiene con la realidad. Entonces, cuando en espacio de muy pocos años eh, muere, eh, muere asesinado Martin Luther King, muere asesinado Bobby Kennedy, se producen revueltas estudiantiles, la guerra del Vietnam es un fracaso, eh, aparece el escándalo Watergate, en aquella época los cómics de Marvel también reflejaban aquel pesimismo, aquella situación tan negra, tan oscura. ¿Qué es lo que pasa? Pues luego la situación pues fue, mejorando poco a poco, social <clears throat> y económicamente, y entonces, digamos, volvimos a épocas un poquito más bonitas, más eh, optimistas. Ahora bien, eh, ahora mismo estamos viviendo en momentos no necesariamente oscuros, pero sí momentos de cambio. O sea, terribles atentados que han cambiado el concepto de seguridad, que han cambiado el concepto de, libertad. Nos hemos dado cuenta de que nuestros líderes eh, a veces dicen una cosa y hacen otra, y lo que es peor, lo que dicen es nefasto para todas las capas de la sociedad, sobre todo las, las más desfavorecidas. Entonces, Marvel no puede evitar, no puede separarse de esto. Es decir, si los derechos civiles desaparecen o son puestos en peligro en Estados Unidos, el Capitán americano no puede quedarse al margen. Si la guerra de Irak es un desastre y es una guerra ilegal, pues pasa lo mismo. Por tanto, eh, este pesimismo que yo admito que está en los tebeos, para mí es quizá lo más atractivo que tienen. Es decir, sí, estoy leyendo una obra de ficción, sí, me lo estoy pasando bien con esta obra de ficción, pero lo más importante, estoy aprendiendo y estoy analizando la realidad actual al mismo tiempo que me lo estoy pasando bien. Por tanto, ese punto de pesimismo creo que se compensa por la implicación que tiene <clears throat> con la sociedad actual. Molt bé. Oh, qué rollo os he metido. <laughs> no, no, ha quedat molt clar, Alejandro. Sí, vale, Ara en tenies una altra pregunta. Sí, deixant una mica de, de banda el tema de, de Marvel i centrant-nos una mica més en la publicació aquí a Espanya dels materials, eh, a mi em dóna la impressió que cada cop més tornem a recuperar el format de grapa. Aquesta tendència seguirà aquest any? Eh, sabes que estoy perdiendo la conexión, prácticamente no he oído la pregunta. Vale, te repito la pregunta. Sí, si están se aumentará el nombre de colecciones en grapa, que sembla que es lo que está pasando. Alejandro? Prácticamente no oigo nada ahora, eh? si, Si, grapa, cómics en grapa. Ah, vale, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh, en, en este año que hemos dejado, hace poco, el 2008, ya hemos incrementado un poco la, la presencia de grapa en el mercado. Eh, de hecho, series que quizá podíamos suponer que en otros tiempos habrían salido <clears throat> directamente en tomo, no sé, eh, Thunderbolts, em, no sé, em, Iron Man, eh, Thor, bueno, pues están ahí en grapa y aguantando bien. Entonces, para el 2009 vamos a seguir un poco con esa tendencia. Y si no es en grapa en el sentido de formato plegado que lleva dos eh, grapas metálicas, sí que íbamos a sacar series de tomos económicas que también que serán regulares. Por tanto, eh, más allá de el formato concretísimo, en fin, si tú me, vas, me estás preguntando, ¿vas a potenciar el cómic regular económico? La pregunta es, o sea, la respuesta es sí, lo vamos, lo vamos a hacer. ¿Y el TVO mensual? ¿La colección mensual? Porque los tomos no serán mensuales. No, no, no, no, no. <clears throat> las que pasen a tomo, no, mejor dicho, las que van a nacer siendo tomo serán trimestrales. Pero bueno, como al fin y al cabo hay tantísimas <laughs> series mensuales, de alguna manera una se compensa con la otra. Por otro lado, si aparecen tres colecciones que son trimestrales y una sale cada mes, de alguna manera el concepto de regularitat se mantiene. Alejandro, <clears throat> te vull preguntar una cosa eh, referent a un dels esdeveniments més polèmics de l'any, que és el reset de Spider-Man i la història és d'un nou dia. Tu, com a editor sí. Marvel, què en penses? Que, que se li ha anat la olla Joe Quesada? Era una cosa necessària? Uf, eh, efectivamente esta es una pregunta muy, muy, muy polèmica. y eh, me cuesta un poco separar eh, la postura editorial de la, de la personal, pero sí que te diré que yo creo que no era necesario, que quizás no era necesario, porque precisamente la gracia de Spider-Man es pues todo su, su background, ¿no? Todo lo que lleva detrás. Pero por otro lado, después de la terrible revelación que hace en Civil War, en el 2 concretamente, eh, la, misma esencia del personaje había cambiado tanto, o sea, es decir, quizá hicieron un movimiento demasiado osado que quizá no supieron manejar. Entonces, Jolines, ¿qué, situación más difícil se plantea a, a Quesada? Lo que sí yo tengo la sensación es que una vez han tomado la decisión, los tebeos de Spider-Man están muy chulos, o sea, están bien hechos. Lo que no sé es si este nivel de calidad que están teniendo lo van a saber mantener durante mucho tiempo y a lo mejor, solo a lo mejor, tendrían que volver a plantearse, a darle la riqueza eh, de pasado, la riqueza, histórica que tiene el personaje. Però sí, sí, és un tema molt, molt, molt espinoso. I um, ja que parlem de Spider-Man, parlem de, de Straczynski una mica, un dels seus últims guionistes que ara està a Thor. A Straczynski li senta millor a Spider-Man o li senta millor a Thor? Disculpat, no, no, no sé si ha algun problema. No, eh, de... vuelvo a no mm. oír nada. Te repetim la pregunta. Si a Straczynski li, li... com ho trobes que ho fa millor? Amb Spider-Man o amb Thor? Quin t'agrada més? Y qué pregunta más puñetera <laughs> también. Sí, ¿eh? esta es la... <laughs> Yo, mira, ahora lo siento, pero no, no puedo ser objetivo. Straczynski lleva mucho tiempo en Spider-Man. Y en Thor lleva muy poco tiempo. Y lo poco que he leído me ha gustado tantísimo que creo que ahora te diría, no, Straczynski lo hace mejor en Thor. Pero probablemente me estoy dejando llevar por la <laughs> novedad y estoy un poco olvidando lo que había sido el, pasado. Però bueno, creo que m'explico. Sí, sí, mhm. perfectament. Mm -hmm. Alejandro, aquest any tenim una altra pel·lícula Marvel, que és X-Men Origins Lobezno. Uh, mm -hmm. Suposo que la maquinària de Panini està preparadíssima per aquest esdeveniment, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Però es, es, esta maquinària no va a estar dirigida tanto a hacer grandes eventos editoriales, es decir, vamos a hacer coleccionables, o, sino la maquinaria va a estar centrada sobre todo en aprovechar esa promoción para eh, intentar vender más tebeos de los regulares, es decir, de, nuestras grapas y de los libros del personaje que puedan ir saliendo o que hayan salido hace poco eh, al mercado. Es decir, creemos que es casi eh, con el colapso del kiosco, que ya venía de antes de la crisis, las, fórmulas que hemos empleado hasta, hasta hace poco ya no son aplicables. Entonces, a partir de ahí tenemos que crear otras nuevas. y de ahí que ahora casi nos vamos a centrar en lo que es nuestro nicho a la espera de tiempos mejores. O sea, la crisis también <laughs> una mica ha al mundo del cómic, no? No exactamente. Ha llegado al canal de distribución. Me explico. Los cómics se venden, pues casi te diría que igual que antes. Es decir, yo no, no, no estamos notando necesariamente eh, un ajuste grave. No, no, no, hay un problema. Pero claro, eh, de lo que no cabe duda es que sí... eh, el kiosco y los coleccionables están sufriendo realmente una crisis terrible, pues claro, más tontos seríamos nosotros de ir a ese canal y con un producto similar. ¿Sabes? És un poc una cosa diferent. Uh -huh. Aram, vols fer una pregunta? Aquest any eh, traureu més sèries i algunes amb tomos i seran sèries eh, que de periodicitat regular. Portaran correu? Jo no sé si hi ha algun problema... Si hi ha un, un problema canal. amb el micro de l'Aram. Uh, T'estava sí, preguntant si tornareu a posar correus en els, en els còmics de grapa o ja és una cosa que doneu per desapareguda? No, no, la damos ya por desaparecida, ¿eh? Uh mhm. -huh. La damos por desaparecida. El contacto con el lector eh, ahora lo tenemos de otra manera, es decir, hay blogs, eh, algunos me preguntan a mí directamente y yo contesto, está la página Universo Marvel, está la página marvelmania.es... Per cert, mar marvelmania.es és, eh, és, és vostra, és delegada, eh, perquè s'havia criticat des de l'inici de, de, de que Panini publica Marvel que, que la pàgina web no acabava de funcionar i sembla que amb això s'ha revifat, és una molt bona iniciativa. Bueno, eh, nosotros damos soporte, evidente, ya se nota, en que damos mucha información y apoyamos conceptualmente a Marvel Manía, pero Marvel Manía es un proyecto que, que no es Panini. Pero, pero bueno, en cualquier caso, sea Panini o no sea Panini, lo que es cierto es que sí que ha cambiado mucho, sí que ha cambiado mucho el, el panorama. Es decir, sin ser oficial, realmente creo que el lector Marvel coge toda, coge muchísima información de ahí. Pero antes de ir al tema, eh, el tema de los correos, quiero decir una cosa que a los, los correos eh, no, los hemos matado los editores, se han muerto solos. Es decir, eh, había un descenso gradual de cartas hasta el punto de que dices, oye, nos hemos pasado meses sin recibir cartas. O sea, y esto era una realidad, ¿eh? O sea, eh, al final del, correo postal y a los inicios del correo electrónico, eh, en aquellos momentos había correos, había colecciones que se pasaban meses sin recibir una sola carta. Entonces, claro, por mucha nostalgia que tengamos los viejos del lugar, que yo la tengo, <laughs> eh, con este tema, eh, Complicat, vaja. Pues no, no, no, no hay lugar, no hay lugar. Alejandro, un parell de preguntes que te farem ràpidament. És una, sí. si, has, si has vist les dues pel·lícules eh, Marvel estrenades aquest any, o sigui, Iron Man i, i l'increïble Hulk, i què t'han semblat, sí. si les has vist? Las he visto. ¿Y qué tal? Y me han encantado. Y ahora no habla el editor Marvel, ahora habla el <laughs> aficionado a Marvel. Porque això de crear un universo eh, Marvel cinematográfico al igual que ten els còmics, mm, mola, ¿no?, la idea. Ahora, ahí, eso me lo has quitado de la boca, efectivamente. A ver, eh, me gustó mucho más Iron Man que Hulk. Pero Hulk me pareció como un nuevo comienzo muy bien llevado. Pero el concepto de que ahora hay alguien detrás de cada película, de tal manera que las películas no sean comportamientos, em, compartimentos estancos, sino que haya ciertos crossovers y sobre todo que lo hagan bien Que luego no sea que sea imposible ver una película si que no hayas visto todas las anteriores, claro, esto hay que dosificarlo, pero tengo que reconocer que cuando vi eh, a Nick Furia en Iron Man y cuando vi a Tony Stark en Hulk se me puso la piel de gallina. porque pensé, digo, esto realmente es el futuro de las películas de Marvel. I... Vale, uh, ja per anar acabant, quines creus que seran les sèries Marvel imprescindibles d'aquest 2009? Que buena pregunta. A, a banda de veure Obama en els còmics de Spider-Man, que suposo que això s'ha enterat fins i tot la portera de, de, del sí. Núñez, ¿no? A ver, es que esto, esto que dices, es una pregunta de difícil eh, respuesta, porque es como preguntar cuando eres niño, decir, ¿tú a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre, no? A mi madre. Es decir, <laughs> aquí, aquí hay, <laughs> aquí hay varios conceptos. Bueno, depende, ¿no? Eh, depende. El concepto, pues, en la serie que mejor dibujada esté, la que mejor, <laughs> la que sea más famosa, etcétera, etcétera. Yo creo que en cualquier caso, ahora ya dejo de irme por las ramas, eh, creo que por primera vez realmente estamos juntando calidad y comercialidad al mismo tiempo. Entonces yo creo que ahora hay que seguir Invasión Secreta. Y luego, la que más, eh, quizá la serie que más estoy disfrutando en estos momentos son Los Cuatro Fantásticos, de Miller y Hitch. Sí, la verdad está muy bien. Sí, y, te voy a decir por qué. En The Ultimate, eh, Ultimates era una berrada en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? porque es de mis series favoritas. Pero notabas que había mucha espectacularidad, a veces incluso un poco vacía, un poco forzada. En Cuatro Fantásticos, Miller y Hicks van más poco a poco, son menos espectaculares, pero tratan mejor a los personajes, a las sagas, al grafismo, y bueno, y yo me lo estoy pasando teta. O sea, si tuviera que recomendar ahora una col·lecció de grapa, recomendaria sin duda Los Cuatro Fantásticos. Uh mhm. -huh. Doncs aquestes serien les dues sèries imprescindibles que hauríem de seguir aquest any. Sí. Uh, Cuatro Fantásticos, Invasió Secreta. Correcto. Doncs Alejandro, moltes gràcies per, per acompanyar-nos aquesta estona i ens ho passa molt bé. No, no, gracias, gracias a vosotros, por favor. Siempre es un placer, eh, hablar con vosotros. <laughs> doncs fins un altre, Alejandro, fins una altra. i a llegir molts còmics. Muy bien, igualmente y seguimos en contacto. Hasta luego. adeu, que vagi molt bé. I la Marta ja la tenim preparada, que ens posa ja de seguida la sintonia de les seves xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, quan vulguis. Uh, no, no tinc temps. Te demano rapidesa i ja està, simplement. <laughs> Paris Hilton. Pràcticament te... te Drew te Barrymore. Calla, que comenci. Sí. Drew Barrymore s'ha fet un piercing a la llengua. Oh, no us imaginàveu? No. Barrymore, aprofitant la gala dels Globus d'Or i el passeig per la catifa vermella, Jacint, estic veient. Que no confondre en, Van... en, en Drew Barrymore, que és una actriu porno a Alemanya, que aquesta ah, no, segurament no. sí que es faria. Aquesta sí que la conec! <laughs> També s'ha fet un piercing. Va ensenyar la nova arrecada en forma de boleta, aquestes que es posen entorn a eh, la llengua i eh, que eh, està molt mona. L'actriu... Per què serveix? Ah, ah. L'actriu va explicar que se l'havia posada feia sis mesos. Corren rumors que Kate Hudson surt amb l'ex de Madonna, Àlex Rodríguez, però... El... Això és a dir, Guy Ritchie. Sí, jo també. Insusto. Tal dit, tal fet. No però el seu representant ja ha sortit davant dels mitjans per negar aquests rumors i ha explicat que van sortir dins d'un grup de gent, d'amics. Els rumors es van disparar quan se'ls va veure a eh, Hudson i Rodríguez, estrella de béisbol, sortint del restaurant Lure Fish Bar a Manhattan. Més tard se'ls va veure junts en un altre... en un bar de nit, on Hudson havia quedat amb un amic, Ron Barkel. El representant de Kate Hudson diu que no era una cita i que el sopar eren 10 persones. Mm -hmm. Jo el que no acabo d'entendre és per què surt el representant a negar-ho. Perquè ells no ho fan mai directament, sempre és el representant. No ho entenc. O publicista. Mira, són com polítics. Jennifer Connelly sabia que estava predestinada a acabar amb Paul Bettany. L'actriu sabia que era el seu home perquè de seguida va connectar amb el seu fill, que era molt tímid de petit i anava amb ella a tot arreu. Se l'emportava de rodatge, sempre se l'emportava. Sí, aquests la... són els que lliguen a través dels fills, no? Sí, Mm. Sí, sí, sí. L'actriu va conèixer l'actor de Wimbledon al eh, rodatge d'Una mente meravillosa i li va presentar el seu fill, que llavors tenia 4 anys i que es diu Kai. Mm, no almenys alguna Kai. cosa de profit va sortir d'aquella pel·lícula. Sí, sí, sí. Connelly i Bethany es van casar el 2003 i tenen un fill de 5 anys, Stellan. Ens n'alegrem. Molt bé, estem encantats d'això, de, del Paul Bethany i, i, i de la seva relació. Amb qui? Ah, que tu te despistes. Vinga, Marta, continua. Torna, torna, Exacte. aquest món. Jessica Alba, que fa una festa d'aniversari sorpresa per al seu marit, Cash Warren. Alba va muntar una festa íntima a Las Vegas amb uns 80 convidats, familiars i amics propers a l'homenatjat que feia 30 anys. Alba es va emportar el marit tot el dia fora mentre li preparaven la festa i així ningú li destrossaria la sorpresa. Al sopar eren només 20 persones, eh, tots familiars i amics molt propers, i després s'hi van afegir 60 més al pastís i al cava. Ah, són els gorrons. Clar, Aquests són els gorrons. Tu t'has d'afegir quan ja l'ho vol, la resta Aquests dels prèmols. s'estalvien el regal i venen a fotre's al cava. Exacte. Molt bé. Fins i tot li van portar el seu grup preferit, que es diu Deadly Syndrome, que no els conec. Tampoc. Perquè toquessin a la festa. La nit va acabar al pub Tao, on Jessica Alba havia reservat tres taules a la zona VIP molt bé, continuo. Lisa Bonet del show de Bill Cosby, la podreu recordar? Mm -hmm. Lisa Bonet, sí, sí. El que acabo de veure no ha passat mai. És a les que prefereixen noms estranys. L'actriu, aquí podem veure a Vida en Marte, Liv... Life, Life in Mars. Eh. No, en Jacint estava preguntant si es referies a la versió porno de no. Bill Cosby. No, és que la versió una de porno... les filles de Bill Cosby últimament s'ha passat al porno. No, no és aquesta, no és aquesta. I jo n'he vist unes pel·lícules, era és... Doncs per fer la crítica. <laughs> Però no era la de Bill Cosby, era la d'aquella de, de, de en Casa, no? La de, com, com? La de l'Steve Urkel. Aquella també s'ha passat a porno? No, tu... Ai, ai, ai. No, aquella no. Però, però Marta, el... Marta, va, posa... Les tits salvades per la campana també està ah, fent sí, porno ja i n'he vist, n'he vist, són molt bons, són molt catxondos i va fent bromes... Marta, pots posar ordre, sisplau? S'està descontrolant això, jo no sé què fer. Ordre. Vale. Molt bé. Jo va. estic aquí fent feina. Sí, sí, sí. continua. Si és que em despisteu, Lisa Bonet, que és molt mona. L'actriu, que podem veure live i març, que aquesta sèrie jo no l'he vista, diuen que està bé, ha escollit un nom ben diferent i inusual per al seu recent nascut i que està inspirat en la nit fosca i de tempesta que, en què va néixer ara fa gairebé un mes. Brum? Bonet, Bonet... Bonet, Bonet. és catalana, la Lisa Bonet, de la Merceria Bonet, de tota la vida. Ja veig que no podrem acabar avui, eh? Ho veig. Ja dic que la secció l'Aram, no? És que jo estic petit. No, no, jo ja passo de seccions, ja. Li cedeixo el meu temps. Lisa, l'Aisa, o Lisa, i el seu marit, eh, un hawaiana, diu Jason Momoa, <laughs> no rieu, van donar la benvinguda al seu fill <clears throat> Nakoa Wolf, guapo, namaca eja, Momo. O sigui, com es pot ser tan fill de puta? Em, em perdó, eh? Però com hi fas això al teu fill? <laughs> <laughs> Jo li fas això? Com ho pots odiar tant? No, no, No li cap al DNI, al nostre DNI, això no hi cap. No, no, no. desplegable. És com un tríptic. Exacte. Sobre com un tríptic al DNI. No se facin targetes per presentar-se por ahí. Haurà de treure un rotllo d'aquells... De paper de vàter. I la bústia, què? El bussón? <laughs> Com li cap? L'han de fer especial, de tamany extra gran. Però clar, com li hagis de fer una carta al pobre home, tampoc t'hi què. Pel sobre... I el col·le, com va ser llista, no acaba mai. I no, l'examen? No. Tots els nens... No? Què està passant, aquest? Bueno, en fi... No, els nens encantats, perquè encara estan passant no, llista. Estan... No passarà desapercebut. Sí, va, va, vinga, va, va. repetir el nom, sisplau? Sí? Nakoa Wolf és el nom de pila. El segon. Manaka Guapo. Manaka Guapo. Namakaeha. Momoa. Momoa. Anava a dir el club Kamehameha, que sortia Magnum. Ara us explico què vol dir cada cosa. Joder. Momoa és perquè el nen tingui un nom hawaià. Val? Mm. Nakoa significa guerrer. Mana, força, esperit. Kawa, pluja. Po, foscor. I el nom de pila, Nakoa... Clar, ja ho té això de por. Que clar, el foscor fa por. <laughs> <laughs> I el nom de Pilan a Cowell perquè era el que havien triat. Eh? O sigui, no sé... No. <laughs> Vale, aquest és el millor. Pues ja es podien haver quedat amb eh? És com la loteria, el complementari. Aquest és el complementari. I Nakoa Wolf... Que ara queda un. Ah! Uh, Namakaeha. Namakaeha. <laughs> perquè és el cognom del seu pare Aquí veiem, ho hem vist a Stargate Atlantis. A més, a més! <laughs> Momoa té una germana de 18 mesos... no, però, perquè si comencem el nom de la germana se'ns acaba el temps del programa, eh? Que es diu Lola Yolani. Ja està. I ja està. Bueno, és curt. Quina sort que ha tingut aquesta noia. Què mm. més, Marta, va? Sí, ha pillat el segon. El segon sempre pilla. <laughs> Fan fora Tom Cruise de l'audició del seu fill Connor. Mm, Connor, de 16 anys, va superar les proves de l'audició per a la pel·lícula Siete Almes, on fa de fill de Will Smith, potser? Uh... Clar, que és blanc, no? El fill de Tom Cruise és negre? <laughs> No. no sé, potser... Bueno, no sé, és adoptat, podria ser-ho. Potser llegim ser malament, però jo he entès això. Bé, en fi. Uh, Cruz i Smith van insistir perquè s'admitís Connor a l'audició, feta pel director Gabriel Amuchino, i un cop aconseguit no van poder evitar d'intervenir-hi, fins a tal punt que el director els va fer fora per pesats i perquè distreien el noi. Tom Cruise ha explicat que estava a la sala d'espera nerviós per veure si aconseguia o no el paper. Pots comptar. Sí. sí. Ah! Cuento! En fi, acabo ja. Paris Hilton. Ole! Té un nou projecte d'artesania no és el que t'imagines. <laughs> I no m'ha dit res. Manuals. No és un vídeo casolà, no? N'han tret un de nou. Ah, doncs ja em passaràs l'adreça. La popular vídeo. Hilton és a punt de descobrir al públic el seu nou projecte que consisteix en un pack d'objectes dissenyats per ella i dirigits als nens i nenes. Ah, jo sí. sóc un nen viciós. No, no són lo de les perxes que feia la Carmen no. Electra la setmana no. passada. Oi, sí, Va. mal. Hilton ja ha posat el seu nom a colònies i perfums, una, una línia esportiva i de roba i marca d'extensions de cabells, no ho la nova col·lecció la presentarà la Convenció de l'Associació d'Artesania i Hobbies d'hivern a final de mes. Ja Molt bé. Però què són exactament Queden dos minuts. Si són per nens, són juguets. No? Uh, tipus àlbums, coses per nens, uh, eh, uh mhm. -huh. coses de, de moda. No sé. Molt bé, us sembla si fem uns mini 40 minuts? Uns mini 40 minuts? Sí. Ahir van fer House. aquesta setmana vaig veure House. Doncs ara comentem. Sintonia. Sèries en obert als 40 minuts. Rai només havia preparat la sintonia galàctica perquè el dissabte passada a la nit, per sorpresa, 8 TV sortia el capítol pilot de Galàctica. Sí? Què dius sí? ara? Sí, sí, sí. Jo no sé si cada fuerte, dissabte continuaran parece. fent la sèrie o simplement van passar la, la minissèrie de 3 hores i ja està. Segons mi fuentes, sí. Això de 8TV és un vió a la virgen, eh? O sigui, 8TV, mm, Galàctica els dissabtes a la nit. no, us la, la no se la perdi. No us la perdeu perquè està molt i molt bé. Sí, sí, hi ha un personal femení també bastant interessant. També, vull dir que... els Estats Units van per la quarta temporada i segueix estant molt bé. És una sèrie, jo crec que és la gran sèrie de ciència-ficció ara Però mateix. Eh? suposo eh? que deu guanyar amb les temporades, perquè aquest primer episodi... Sí, sí, guanya, guanya, guanya. guanya. Al, al final de la primera temporada comença a pujar i la segona és una cosa ja pam, pam. És que el primer bé. capítol de la primera temporada regular, per dir-ho així, ja és acollonant. Bé, en tot cas, a mi aquesta sèrie em té el cor robat i en aquests moments encara l'estic seguint. Algun comentari ràpid de House? Pensem que ens queda un minut, ara. Que ha perdut un terç d'audiència als Estats Units. Per mhm. tant, mm -hmm. li queden dos telediaris. Igual que Prison Break, que ja l'han cancel·lat. Sí, sí, però bueno, House encara per això té unes audiències altes. Prison Break era, fes de pena. I el detectiu nou que apareix diuen que tindrà spin-off. No, no, al final l'han cancel·lat. L'han cancel·lat? Sí, sí, sí, l'han cancel·lat. Bé, ens queden 30 segons. Eh, ens acomidem amb Bruce Springsteen i la cançó aquesta de The Wrestling, eh, que acomidem el programa. Ens retrobem ben aviat. D'aquí 15 dies. Uh, nosaltres la setmana que ve, amb la Marta també, i us deixem amb Bruce. Uh, que vagi molt bé. Molt bé. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog?